رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Propisi abortusa. Savremena pitanja. Najbitnije je zapamt, braćo moja draga, da u pogledu abortusa nakon što dijete oživi utrobi majke, a to je nakon 120 dana, po konsenzusu učenjaka haram je urati abortus i abortus u tom periodu se smatra ve, znači veliki grijeh i ubijstvo. abortus savremena pitanja. Znači, mnoga savremena pitanja ćemo danas govoriti. Ne, ko može zapisati, može. Ko ne može, znači nećemo naići onim starim sistemom sporo govoriti. Znači, nakon što dijete u majke doživi 120 dana i oživi, haram ga je abortirati po konsenzusu islamskih učenjaka i to se smatra ubijstvom. A ima učenjaka koji su smatrali haram abortus od prvog dana kako žena postane u drugom stanju. Odlazak ženi je doktor i muškarca ženi. Znači, žena kada ide doktoru treba da prvo traži ženu doktoricu, muslimanku, pa ženu doktoricu, nevjernicu. Pa muškarca doktora muslimana, pa muškarca doktora nevjernika. Muškarac isto tako samo obrnuto. Muškarac kada ide doktoru prvo traži muslimana doktora. Ako mora pokazivati avrete mislimo. nakon toga muslimana nevjernika. E, muslimana, kad kaj musliman, ne mere biti musliman žensko. Ne znam kako to termini neki tu treba se podrazumijevati. Aha, ima i tu. Operacija sad ima taktilno putem neta povratak nevinosti. Himenoplastika. Nije dozvoljena ni u kakvoj situaciji. Imaju tri situacije. Ako je žena bila udavata, udavana, znači šerijetski validnim ispravnim brakom, nakon toga ne može raditi operaciju. Zato što se zna bila udata i ona više nije nevina. Imamo drugu situaciju kada to žena želi da uradi, a počinila je blud i svi znaju za taj blud. Znači žena je radila u javnoj kući. Ne može zato što se zna koja je ona. Ima treća opcija žena koja je izgubila nevinu zato što je kao plod saobraćajni nesreći, plod pada, plod znači neki čak kažu i nekog bluda koji ne zna niko za njega. I u ovoj trećoj opciji ne može. Kratko jasno. Facebook. Propis Facebooka je kao propis i mnogih drugih savremenih današnjih puteva komunikacije i tehnologije može biti pohvalan, može biti pokuđen, može biti haram shodno gdje i šta i kako ga čovjek koristi. Neko koga koristi u davi, poziva ljude u islam, može biti pohvalno. Onaj ko kontaktira sa ženama, dodaje žene koji su propisno i nepropisno učene u svoj profil, a, one mu, a on njima nije mahrem, znači to je haram i tako dalje. To znači, ne znam, ako niste otede na Goglu i samo upitate go, šeha Goglu, šeh Gogle, moramo li mi žene dodavati muškarci u profile i šeh ti kaže haram ne mene. Nema tu nikakve onaj filozofije. I tam ti šeh kaže fetvu o tome i preveo će ledin. Znači svako treba da se preispita što koristi Facebook. Facebook je lijep E, može čovjek tu napraviti mnogo hajra, kontakt sa rodbinom, kontakt sa prijateljima, ali muškarac ne može dodavati žene osim onima, one žene kojima je on mahrem. Žena ne može dodavati muškarce osim one koji su njoj mahremi. A da ne govorimo o momentu brat dodaje žene koji mu nisu mahrem i one još na plaži uslikale se u kostimu za kupanje. Napravio više harama. A da ne govorimo sad, evo vjerujte, Ramazan je idealna prilika da se čovjek malo skini, da kaže mjesec dana gasim, da malo, malo odmorim, da sve moram znat u komšije koje je cipele kupio, gdje je otišao, kad mu je pukla guma, sve ide sad na Facebook. mam još da se ne izražava. Znači, reži nokte, evo me ljudi režim nokte. Ha, hajde. Sve se slika, sve se zna na Facebooku. Sad je najlakše biti e, ova kontraobavještajna služba. Samo sjedi kod kuće, sve ti ljudi kažu gdje su bili. Tišina zadnji red, tišina zadnji red. Uzimanje muževog prezima od strane žene nije dozvoljeno prilikom sklapanja braka da žena uzme muževo prezime. Svi hoćete da se i teto da znate. Hvala Allahu, pa država to ne nameće ljudima. Znači, nije dozvoljeno ženi da uzme muževo prezime prilikom sklapanja braka. Ako ćeš pitat može li žena uzeti dva prijezmjena, ne može. E. Propis vanbrašnog djeteta, vambrašno dijete s aspekta moralnog Nemojte ljudi pričati. Ako hoćete da nemamo dersa, ja ću odmah prekim ders i nećemo imati ders, pojedimo tort, vidimo kući. Ako ćete pričati, znači ja ne, ni u kom slučaju ne dozvoljam da neko priča na dersu. Pričam o Božjoj vjeri, tumačim propise i ne želim da tumačim propise i slušam nekoga ko priča. Mene tu dekoncentriši i kad me dekoncentriši mogu pričati pogrešno nešto o vjeri. Hoćete da prekinemo Dersu, odmah ćemo ga prekinti i završili smo priču. Znači to se smatra nepoštovanje onoga koji govori da u toku dersa pričaš osim da podigneš ruku i nešto pitaš. Tu mislim da su to neke najosnovne, ako možeš, možeš li na času u školi pričati. I to se smatra kažnjivim i ljudi te zbog toga izbaci sa časa. Znači ima neki minimum, pogotovo kada se uči Božja vjera, da se znači poštuju neki kodeksi ponašanja. To što se mi nekad nasmijemo, što nešto govorimo, znači onaj, ne dopušta nam da se onaj, ponašamo kako hoćemo. Vambračno dijete u moralnom smislu ima sva prava koja imaju i svi drugi ljudi. To što je ono došlo na put Dunjaluka vambračnim putem, ono nije krivo i ono sutra može biti i doktor, i šejh, i alim, i hođa, i efendija, i muftija, i kadija, sve živo može biti u državi. Što se tiče pravnog pogleda na to dijete, ono se pripisuje majci i kaže se Mujo sin Fatimi, ne kaže se Mujo sin Hasin. Iako su u šarijetu muškarci pripisuju roditelju muškarcu, ocu. Ono je svojoj majci mahrem, nasljeđuje svoju majku i njega majka nasljeđuje. Sa nekim ko bi mu možda trebao da bude babo, nije u nikakvoj vezi, znači u smislu on ne nasljeđuje tog babu, njega babo ne nasljeđuje. S tim što se ne ženi od tog čovjeka koji bi mogao da bude njegov babo kako ne bi znači oženio nekoga s kim je u krvnom srodstvu. Propisi glumi. Možete li da o tome govorimo? Oni koji su dozvolili da muslimani se bavi gluvom postavili su nekoliko uvjeta. Prvi uvjet da se ne glumi poslanici, vjerovjesnici, ashabi. Odmah Belaj Omer, valja gledati sad seriju na našim televizijama. Znači, prvi uvjet je dozvoljenosti glume jeste da se ne glume poslanici, vjerovjesnici, ashabi, meleki. Da se ne glumi tamo gdje se ismijaje Allahova vjera i da se ne glumi tamo gdje ima harama nijukom slučaju. Konzumiranje seks stimulanasa. Viagra. maksimalno izbjegavati zbog štetnosti. Onaj ko ima potrebu za tim, prvo nek konz uzima ili pokuša to riješiti na prirodan način. Ako ne može popraviti to na prirodan način, onda obavezno konsultovanje doktora. I ne igrajte se, vi ste mladi, a ja imam znači povjerljive izvore. Imam prijatelja koji ima apoteke, kaže najviše ljudi koji kupuju Viagru jesu srednjoškolci. Nemojte se igrati sa tim, to je znači štetno za zdravlje. Štetno za srce, štetno za jetru. Znači prva stvar čovjek to treba pokušati. Ako ima potrebu za tim riješiti na prirodan način, ako ne, onda prije, prije nego što počne konzumirati te stvari konsultovati doktora. I to muslimana povjerljivog, ne otiš nekome ko i on dnevno osam Viagri tresti i kažeš, doktore, mogu gledaj Viagru, pa kaj, biš mali, ja osam dnevno kruham. Tu kod mu doješ, kažeš, doktore, e, valja, ali ta u njega Maliboro u džepu stoji. I on kaže, nemoj sine, ti pušiti, ja ću sam mjesto tebe. Normalno niješ tako pitat, taj čovjek, razumiješ, ne, zaslužuje diplomu koju nosi. Pitaš muslimana, povjerljivog, čovjeka koji zna svoju struku. propisi meta koji se dobije na igrama loto. Prvo učestvovati na svim igrama na sreću je zabranjeno. I meta koji se stekne tako je haram. Obaveza ga je podijeliti i da čovjek od njega ništa sebi ne, ne ostavi. Prvo uletiš u haram da ga dobiješ. Kada ga dobiješ onda ga moraš drugima podijeliti. Ideš, goriš u džehennem, a drugi ljudi od toga živjeli. Sve kako je to fino. Zato ti odmah u startu bolje ne diraj. Komercijalna osiguranja, svako komercijalno osiguranje je zabranjeno. Osim onih na koje te prisili neko, kao što je u današnjem slučaju kad te prisili država na komercijalno osiguranje auta. Ne moraš osigurati, ne registrovati auto osim da si osiguran. Ako možeš bez auta, budi bez auta. Ako ne možeš bez auta, onda osiguraj auto sa nekim najjeftinim osiguranjem. Jeste shvatili? Zašto? Zato što haram, kad moraš činiti haram, onda ga činiš u minimalnoj verziji. Kao što čovjek koji je gladan treba da pojede svinjetinu kako bi ostao živ, neće se na da ga stomak zaboli, već će pojesti onoliko kako može biti do prve pekari da pojede halal hljeb. Šta učiniti sa kamatom koju čovjek eventualno dobije od neke banke? A znači prvo je osnovno pitanje s kojim bankama sarađivati, ali samo pitanje, znači, pošto nam se nerijetko deši, desi da musliman dobije kamatu i onda musliman taj ima da bude u jednoj od četiri opcije. Da te pare uzme sebi. I onda je počinio veliki grijeh kamate da je objavio rat Allahu i njegovom poslaniku. Kao što je došlo u suri El Bekara, 47. stranici Kur'ana. Nakon toga, ako to neće sebi ima drugu opciju da ostavi banci. Da ostavi banci koja će obrtati te pare i pomagati svoj kamatni sistem, što je opet belaj. Ima opciju da uzme i da bude toliko dobar musliman i da ih zapali. Kaže, ove pare su proklete, aš njih zapaliti. Ali pare ni krive ni dužne, para je papir. Ima četvrta opcija da uzme te pare i da ih podijeli u dobrotvorne svrhe i to je ispravna opcija, jedina relativna ispravna opcija da uzme te pare, da sebi nosi fening i da ih podijeli u dobrotvorni svrhe. Kakva nagrada za haram? Ja? Ja, ja. Dobro. sve što moraš u životu ima posebne propise. Evo, isto ti je propis registrovanja auta. Možeš biti bez auta, nemoj ga registrovati na haram način. Možeš biti bez te transakcije, izvedi na drugi način. Ne možeš, kaj mora ići preko banke, ideš preko banke i na stvar. Pare dok legnu na račun, odmah i dižeš, da one se tamo ne obrću i na stvar. Moliš Allah da ti oprosti. Nije to tu. Ne znam. Ženama je dozvoljeno kada imaju poteškoću da potiru po mahramama. Znači žena koja abdesti, na nekom javnom mjestu ili mimo toga na javnom mjestu teško je otkopčati mahramu, može li ona kao što muškarci mogu potrati po turbanu? Mi kažemo može, zato što ako je Boži poslanik dozvolio muškarcima da potiraju po turbanu, kako im je ne bi bilo ponovo teško stavljati turban, isto tako i žena prilikom abdesta, naročito sestre koje rade u javnim institucijama, onaj, u školama, u supovima, u sudovima i ne znam nija gdje sve mogu već raditi, ima i, i po onaj kamionđama i tamo i vamo, nema i nema. U svakom slučaju ako žena pokrivena hoće da abdesti, nije obaveza da skine mahramu, može je potrati mokrim rukama po mahrami. Ne postoji razlika u namazu između žene i muškarca. Kao što klanja muškarac, tako identično, potpuno klanja i žena. Kao što muškarac ide na seždu i tako čini to i žena i kao što ide na ruku, tako to čini i žena. Kao što muškarac diže po sunnetu tri puta ruke, tako to čini i žena. I kao što žena veži ruke na prsima, tako to radi i muškarac. Zamjena zlata starog za novo, ili novog za staru kako bi bilo tako dobrih ljudi, da ode novo za za staru greška koja se dešava dosta puta jeste da čovjek ima staru zlatu. Žena. I ode u zlataru i kaže, evo ja imam 80 grama starog zlata. Koliko mi ga procjenjujete? Kažu oni 500 maraka. Kaže ona, eh, sad ja za tih 500 maraka hoću da kupim kod vas zlata i kupi zlata 60 grama. Šta smo dobili? Da je dala 80 starog, dobila 60 novog. A zlato u širijatu se može prodavati samo isto za isto iz ruke u ruku. To je ispravno jedina verzija da kažeš ja imam 100 grama zlata, hoš mi ti da 100 grama zlata, hoću. Daj mi, evo ti. To tako može. Drugačije ne može ako ćeš zlato za zlato. U ovom slučaju, ako žena odi i kaže ja imam 80 grama starog zlata, koliko mi ga procjenjujete? 500 maraka. Daj mi 60 grama novog zlata, upala je u kamatu. Jer je prodala 80 za 60. Pa će neko kažeti, pa dobro, kakav je to vaš šerijat? Hoćeš da ti neko dadni 80 grama starog zlata za 60, za 80 novog. To nema nigdje i nema nigdje. Normalna stvar, ali mi kažemo ovako. Dođi u zlataru i kaže imam 80 grama starog zlata. Hoćete li kupiti? Hoćemo. Daj mi pare koliko je 500 maraka. Uzme pare i stavi u džep. Ili drži u ruci. Kad uzme pare, a onda kaže dajte mi sada da vidim šta mogu kod vas kupiti. Kažu imate ovo i ovo. E, kupi onda za svoje pare. Ili odi u drugu zlataru. Ali da ne uzme pare, upala je u kamatu. Jeste shvatili? Treba li neko nešto ponovo pojasniti? Ovo govorimo zlato za zlato. Čuvajte se sutra kada se po, pooženite. Žena treba kada nosi hijab, da nosi hijab onako kako je to precizirala islamska ulema. Pa primjer radi nerijetko nam se dešava da naša braća i sestre krši tu prekršaje. Braća krši prekršaj zato što im žene takvo nose đabe a sestre krši prekršaj zato što one same to oblači. Hijab ženi treba da bude, da pokriva cijelo tijelo. Šta znači cijelo tijelo? Sve osim šaka i lica. I to po pogledu lica postoji jako razilaženje. Svakako da sve četiri mezheba kažu da je sunnet da žena pokrije lice, ali kažu nije vađib. Jedan od ta četiri mezheba kaže da je vađib žena da nosi, e, da nosi nikab. Tako da kad vidite tamo po onim novinama i kad vidite kod onih nekih kao navodno intelektualaca islamski koji su islam sudirali na zapadu, onda oni kažu nikab nima nikakvog utemeljenja u islamu, što je pokazatelj njihovog intelektualstva, jer da su pročitali samo jednu knjigu fikha, znali bi da u četiri mezheba, svi, četiri mezheba kažu isla, u islamu postoji nešto što se zove nikab. I to je legitimna stvar, sunet žena Božijeg poslanika. Ali je li vađib ili farz ili nije, to je razilaženje. Tako da znači nećemo govoriti o nikabu, već govorimo žena treba da pokrije svo tijelo, osim šaka, eventualno lica. Svakako je da je bolje i to, je, e, to su radile žene Božijeg poslanika da žena nosi nikab, naročito u današnjem vremenu, vremenima smutnje, izazova, kada imate, Imam Ševkani navodi konsenzus u Lemi, da kada nastupi teška vremena, vremena u kojima griješnici, jer birvaktile je bilo ljudi kad idu ulicom, svi hodaju i gledaju i preda se. Sad svi gledaju u žene. Kaže, kada dođu takva vremena, svim ženama je vađib nosit i navodi konsenzus po tom pitanju. Znate šta znači reći konsenzus? Svi učenjaci su rekli tako. Osim neki učenjaka iz Bosni i Hercegovine koji uče islam na zapadu. Oni kažu nema utemeljenja nikav nikako, ne postoji nikav, ime nikakaj i nema u vjeri. Znači, to žena može maksimalno odbiti. Dalja stvar jeste da bude od gustog platna, što jest da nije proziran. Naše sestre pokriju mahramu, prekoljete im vruće i onda vidiš koliki su uši volke ili su volšni. Znači, zato što je mahrama prozirna. Vidiš joj grudnjak, je li crven ili je bijeli, zato što je košlja prozirna. I tako svašta vidiš ako budeš puno gledu. Isto tako da hijab nije tjesan, što znači ni u kom obziru ne dolazi žena gore obuče neku tunikicu, pokrije stražnicu i dole obuče helanke. To ne dolazi u islamu nikako u obzir, makar ona tvrdila da je to hijab, to nije hijab. Znači hijab treba da bude širok, prostran, da ne oslikava dijelove tijela. Također da nije namirisan, da se njime ne oponašaju muškarci, to jest da se ne nose hlače, da se ne nosi helanke i tako dalje. Postavlja se pitanje da li žena može nositi dvodijelni hijab. Može, ali pod ovim svim uvjetima. Znači da je to široka košulja, široka tunika koja će znači padati negdje do koljena i dole suknja. Nije obaveza da to bude jednodijelni džilbab, ali je bolje da bude jednodijelni džilbab, ali ona sestra koja bi radila u školi ili negdje bila zapoštena na drugom mjestu, doktorica neka, kad bi imali mi doktorica muslimanki, naši ta vjeri, onda može inša da nosi dvodjelni hijab. Rukovanje sa ženama koje nisu mahremi. kućeš sa to čovječ. Opet sve po nama omladini. Mnogo je argumenata koji ukazuju na to da nije dozvoljeno muškarcu da se rukuje sa ženama koje kojima on nije mahrem. Ili evo drugačije zapište, malo će vam biti to ono kao malo optimističnije, kad imaš pola čaše pa puna prazna. Dozvoljeno je muškarcu da se rukuje sa ženama, tako vam piše, dozvoljeno je muškarcu da se rukuje sa ženama kojima je on mahrem. E, tako sad to je, evo, imamo pola čaše soka. A nije pola prazna. A sve one koji mu nisu mahrem nije dozvoljeno da se rukuje sa njima. Imamo ovdje, evo ovako, osam citata, znači iz knjiga Anefijskog mezheba, koji istog su zauzeli taj stav, tako da to nije nikakav vehabijski, moderni stav, već je to stav hanefijske pravne škole da se muškarac ne može rukovati sa ženama. Ako hoćete ovdje, možete uzeti poslije kopirajte sa fusnotama iz koje knjige, ko je autor, kad je umro i na kojoj stranci se nalazi citat da učenjaci hanefijskih su smatrali da se muškarac ne može rukovati sa ženom bez obzira bila stara ili mlada, lijepa ili ružna, bez obzira da li ona imala rukavice ili ne imala. Ne može. Miraz žene, vi možete biti nekom brat, znači da imate sestru, treba da znate da u islamu čovjek koji umri iza sebe i ostavi mušku i žensku djecu ženama pripada duplo manje nego muškarcima. Ili drugim riječima rečeno muškarac uzima dva puta kao žena. To je Allahova pravda iznad sedam nebesa i ne smijete jednog momenta posumnjati da je to hak i istina i pravda. Jer ta vaša sestra sutra će se udati i ode sa tim razom i ona ništa. Ima para u novčaniku, a ti kao muško trebaš se oženiti, trebaš školovati ženu i djecu i graditi kuću i kupiti auto, a ona se uda i sve joj to čovjek mora kupiti. I opet dobila pola od onoga što si ti dobio. A ti dobio samo dva puta više od nje, a sve te to u životu čeka. Nju ništa ne čeka, ona se uda i sam novčanik sa sobom ponese i ode. I sve joj čovjek mora kupiti, sve živo. A ona sam nakon troši kupuje sebi na, naušnice, montirače, bakarače i ostalo. Depilacija. Hoćete li da govorimo o depilaciji? Ma da, šta će vam to? Tri su vrste dlaka na ljudskom tijelu. Dlake koje je zabranjeno brijati kao što je brada. Dlake koje je naređeno da se briju kao što je dlake ispod pazuha i oko stidnih mjesta i dlake koje su prešućene šerijatom kao dlake nogu i ruku i ostalo, leđa, prsa, kako ko te dlake ispravno išla da potpadaju pod ovu treću kategoriju, pod drugu kategoriju, a to je da ih je dozvoljeno uklanjati. Masturbiranje, onanisanje, po većini islamskih učenjaka zabranjeno. Mnogo je argumenata koji tu potvrđuju. Savjeti onima koji Allah iskušu sa tom bolešću, prvo da se ženi drugo da malo pripazi na hranu, da se klonu energiji drinkova, kikirikija, rumašica i ostali stvari koje bi mogle da utiču pozitivno na njihove vremenske promjene. Udaljenost od svega što pobuđuje strasti, društvo, hodanja, korzo, sjelo, na nekim ljetnim baštama gdje ispred tebe za tri minute 800 žena prođe i svaka nosi minjak, Znači, bježati od takvih mjesta, ići malo gor na Igman, gdje vidiš samo jelika, to je jedino žensko koju možeš vidjeti. Da bi žena radila izvan kuće, treba da ispuni sedam ili osam uvjeta, od kojih je da je posao dozvoljen, da postoji velika potreba za tim, da li njena potreba vlastita ili potreba društva, da se sa tim saglasi njen muž ili njezin otac ako nije udata, da posao odgovara ženskoj prirodi, znači da nije automehaničar, da nije onaj kamionđija, da nije onaj koji suneti mušku djecu i tako dalje, da se ne osamljuje sa muškarcima i da se oblači ispravno šerijatski. Hoćemo li prestati? Je li završen ders? Dobro. Čovjek koji želi da se ženi, dozvoljeno mu je da vidi ženu koja, koja bi trebala da bude njegova žena. Šta to znači? To znači da je dozvoljeno da odi na vrata čovjeka čiju čerku hoće da ženi i kaže selam alik, alik selam. Ja sam došao, želim da prosim vašu čerku, a kod nas muslimana bi trebalo da bude i kad muškarac dođe muškarcu, oni sjede u jednoj sobi, a žene sjede u sobi, drugoj. I onda on kaže, e ja sam došao, prosim vašu čerku i volio bi da je prije toga vidim, da malo porazgovaramo, da se upoznamo. I onda babo ode tamo čerki kaže, čeri, hajde lijepo se pokri, fino, bez šminkanja, bez mirisanja, bez ičega, bez utezanja, bez išta, obuci fin širok čilbav. Došao jedan prostor, želi da te vidi i onda njih dvoje se vide i malo porazgovaraju da vide jesu li jedno za drugo za brak. Što znači, to se podrazumijeva da ima pravo da je vidi kako neki babo ne bi bio veliki musliman, pa kaže, gdje ćeš ti moju čirku i poslije sa njom kad sjedneš 10 minuta ti kažeš, ona se meni ne sviđa. E, baš to. Hoću da je vidim da se ne bi desilo da mi se ne sviđa. Hoću da je vidim i da znam ko je i šta je, da sa njom porazgovaram, da vidimo jesmo li jedno za drugo u braku. Čovjek kada ode prositi ženu, ima pravo da vidi njene ruke, opet šake i lice, ništa više, ne smiju joj kazati da skini mahranu i kakva ti je kosa. Znači ono što je bitno da zna o njoj jeste kako joj je lice ili lijepa i kad joj vidi ruke, znači je li debela ili je mršava. Znači ako su i ruke ko hljepčići, ona je debela. Ako su joj prsti duguljasti, onda je mršava. Eto. To do sad niste znali. Kako to niste znali? U većini slučajeva sestra koja je debela, u nje su i debele ruke. Sestra koja je mršava dole, mršavi su i prsti, može klavir svirat, ali klavir nije dozvoljeno svirat. Ali je pojenta da ne smije tražiti od nje ništa više da vidi osim lica i šaka. Ima pravo da je gleda onog momenta kada bude odlučio da je prosi. U smislu da je zaista ozbiljno. Da izbjede i sad dole ode neki i fino sjedni dole u slastičarnu, i to dole ono baš na baš čaši gdje je najveća gužva i sjedne i svaku ženu gleda. Kada ga šta ti radi, pa ja gledam sad da vidim, ona, ja bi se trebao ženiti, pa sad ću jedno šesto hiljada pregledat, pa koja mi se svidi, ja ću onda nju možda prositi. Obrnuto treba. Znači, kad čovjek odluči da će određenu ženu prosit, tada treba da je gleda. Znam da, onaj, da je to malo onaj nezgodno u današnjem vremenu, ali je tako. Isto tako prosidba kao prosidba ne ohalaljuje čovjeku ništa osim pogled. Što znači? Držanje za ruku, no, x, mafi, nema. Poljubac, a a. Izlazak u kino, nikako. Šetnja, nikako. Sladoled zajedno, nikako. Ekskurzija, no, nikako na mjesec, nikako. Kod kuće da dođeš kod njenog babi i kažeš ja došao, hađija, ja bi se ženio i kaže on bujrum, sjedi i on, ti sjediš s njegovom čirkom da ste udaljeni, da se ne dodirujete i razgovarate o ozbiljnim stvarima bez volim te, voliš ti mene, znam da te volim. Normalno, razgovarate o onome šta želite u životu od svog budućeg supružnika. Ženi je dozvoljeno da zaprosi muškarca. Ili drugim riječima kazano, roditelju djevojke je dozvoljeno da ponudi svoju čerku nekom je za brak. Normalno to su danas kerameti kad bi se nekom je to desilo, ali je dozvoljeno. I treba oživljavati takvu stvar. Ja prvi planiram sutra među ovako svojim studentima, nekim finim, nekom je od studenta reći, slušaj, ja vidim da si ti normalan, pametan, razuman, lijep, ovako, onako, šta misliš da dođeš kod mene popiti kafu, da se upoznaš sa mojom čerkom pa ako Allah da, da budete jednom zadrugom da se uzmijete. Ne sada sam ja izmislio neku toplu vodu, jer ja bolje mogu vidjeti šta mojoj čirki odgovara u prvom momentu nego ona. Ona je 16 godina, 17, 18 ili 19, nikad nije niskim maškoval, nikad niko nije pipnuo ništa. I sad ona dođe njoj neki prosac, i ona bi trebala da ga odaberi. Ne, prvo da da te ja provučem kroz svoje ruke, Habibi. Da ti ja postavim nekoliko mat pitanja, da vidim kako razmišljaš, dok li, na kojoj si ti planeti, jesi na Zemlji, jesi na Veneri, jesi na Marsu, Jesi, po kojim planetama hodaš, jesi u podrumima, jesi na Jesi, kad prođeš moje parametre, eh, idemo dalje. Onda prođi parametre te fizičke, jeste li jedno za drugog. Ali ti ja malo vidim šta ti je ovdje, jer ti ovdje pilota, prašina, ili imaš normalan ljudski razum. Tako da tu nije nikakva sramota i to je od vremena prijašnjih poslanika Musa, ali i selam, njegov punac Šuajb, neki kažu da je to Šuajb, je njemu došao i kaže, evo imam dvije čirke, oženčite se jednom čirkom. Ebu Bekr došao poslaniku, ponudio mu svoju čerku. Omer došao, prvo došao Omer Ebu Bekru. Došao Osmanu, pa došao je vašem poslaniku, ponudio Hafsu, pa kad su onaj vidjeli da su jedno zadnju, pa se uzeli. Tako da onaj, to nije nikakva sramota. Uslovi ispravnosti braka. Evo sad smo gore imali s jednim bratom malo razgovor. Prvi uvjet za ispravnost braka jeste da su oba supružnika buduća saglasna, u smislu nema prisili. Druga stvar, saglasnost staratelja. Ovdje, pazite, neku noć smo u BKC-u malo duži o tom je pričali, dobro je da to poslušate. Velika je Allahova mudro što je propisao da se staratelj pita u braku. Tamo ti mojim muslimančićima reci nek piše pričaju. Da i babo ne bi malo pred narodom kritikovu. Evo danas u tim životima virtuelnim upozna se neki brat sa nekom sestrom, on je najveći oštopler koji postoji na planeti. Ali on zna fraze, on sa njom sestro, islam, musliman, sunnet, šerijat, tevhid, suze, krokodili, sve život je on, najveći musliman ona jadna za njim, to je muđahi, to je alim, ona ga je sve, elhamdulillah, jerhamu kella, džeza kella, hajr, ma sve ti, on ti je musliman, nema ga većih na planeti. I ona jadna, ma vodi me, nemaš kući, nemaš auta, nemaš nogu, nemaš glavi, bez ruku si, bez očiju si, ti si najbolji musliman na planeti. E zato ima staratelj. A, odi vam rođak, da ja vidim malo tvoje hard diskove, na kojoj si ti frekvenciji. A, i zato znači nemoj da se igrate, Boži poslanik kaže, na e, brak sklopljen bez staratelja je neispravan. Znači nemojte se igrati, uzimati tuđu djecu bez dozvole staratelja. Na, takav brak je neispravan. A iza toga se kriju mnoge mudrosti. Ti odvedeš djevojku, nakon 15 dana je vratiš, ona nema kud babi, nema kud od babi. Nakon kad je babo dadni, babo zna šta je uradio i kaže, razumiješ, ha, ja znam ko je taj zet, ja stojim, može biti problem, može se opet deset raz od braka. Ali to sve zna babo, nema ništa tajno. I zato tajni brak, no, nema, nema tajni brak. Staratelj, svadba, svjedoci, to je šerijatski brak neki tajni brak u studentskom domu, ne zna niko, zato sutra bula hoda trudna. Otkud bula trudna, čoj šta je ovo? Ma kaj je ona je udata, ali to ne zna, samo znaju troje, njih dvoje sklopili, neđu nekoj magaziju, i potpisala se i to je to. Kakva bolan, pod magaza, kakva šta? Babo, bez babe ništa. Svjedoci, svadba, nek čitavo selo zna da je to. Sutra kad vide bulu trudna, kaže maša, lala, onda vam dao to je validno dijete, ispravno, šerijatski. Nemoj da mislite čovjek udari ga malo u glavu, ja ima li kakva opcija, neđe u magazi nas dvoje se potpišemo, ne zna niko. Ima mnogo toga, sutra kad je razvedeš, ona dođe kući, dođe i neko prosit, kaže, babo, bojrum, kao, bila udavata, kako je ne bila udavata? Pa bila udavata, gore neđe u domu, u magazin se neko sakrali, razumiješ, komiševi i tako. Zato se ne igrate. Uvjet validnosti braka je staratelj. Nema braka bez starateljstva. Ima onaj drugi problem, ali vama neću da ga govorim, zato što ćete vi odmah shvatiti da su sva pitanja takva. Kako riješiti problem kad staratelj ne da djevojci? Ali to kad dođete dotle, onda tada nazovite nekoga. Ali u osnovaj ne može bez staratelja. Kad dođe do kaj ne da babo zato što sam ja musliman, imam bradu, tada nazove nekog daju pa će vam kazati šta ćeš dalje. Ali prvo je mora biti babo. Molim? Nije Boga mi, nije Boga mi. Ja otišao kod, ošao kod čovjeka koji ne klenja nikako. Pokucao mu na vrata i prije 12 godina, ovakav kako mi sad vidiš. Selam alik, alik selam hađija, kako si, dobro sam, ja sam došao, ona tvoja, tako imaju i tako, pošto ima više čerki tu i tu, ja i se ona dogovorili, mi bi se uzeli, jesu se govorili, Allah vam dao svako dobro, neka vam bude sasrećom sutra dovodi, hoću da vas potpišemo, da vas vjenčamo i završena stvar. Najlakše je reći, neće mi dati oni, va... otiđi pokušaj. Kad vidiš da su te izbacili, izbili te, ma ljudi, evo vjerujte mi, sad mi brat priča. Kaže, ja sam mislio da će me punat zaklap minimalno kad modim. Ja došao čovjek, sam što me nije, kaže, pošao nosat u oblacima. Ma draga djeco, nek vam je sasreću, nek ste živi i zdravi, ništa. Znači, tvoje da odiš, da pokušaš. Ne damo zato što si vehabija. Dobro, sad imamo druge metode kako se to rješava. Ali tvoje je prvo da pitaš i da tražiš dozvolu. Koga smijete žent, koga ne smijete, to je duga procedura. Onaj, nemamo vremena za to pojašnjavati. Ali ono pravilo naše što ima po našim onaj, kod ljudi, tamo neko 16. okolno ne smije se žent, to je neispravno do Bula. Razvod braka. Mnogi griješi u razvodu braka. Prva i najveća greška jeste da čovjek živi sa ženom koju je već tri puta razveo. Čovjek u islamu ima pravo da razvede ženu tri puta. Nakon trećeg puta, pogledajte procedure, nakon trećeg puta, kada čovjek razvede ženu treći put i kada završi njen mjesečni, kada završi njen priček, ona da bi se vratila svom prvom mužu treba da se uda ispravnim šerijetskim brakom za drugog muslimana, da i nakon toga on nekad u životu, ako ga ne bude slušala, razvede, e onda nakon što je on razvede pa završi njen priček, onda je ponovo prvi muž može razvesti. Ona je ko nakon trećeg razvoda živi sa svojom ženom, on živi u bludu i zinalu, jer mu ta žena nije halal. Dobro ovo zapamtite. Imamo mnogo braće koji ne znaju šta je razvod braka i ženi svaki drugi dan je razvodi. Zaista, imate ljudi koji ženu je razve u životu stotinu puta. Mi imamo se stara koji dođe više jaka. Ja ne znam jesam li u braku ili nisam. Svaki drugi i treći dan ja sam razvedena. A nije ona, ona je sam tri puta bila razvedena. Sve mimo toga više nije. Ali ona misli da je deset puta razvedena. Samo može biti tri puta razvedena. Čuvajte se toga. Druga stvar, imate dvije vrste razvoda braka. Imate sunijski brak, e, razvod braka i novotarski. Sunijski razvod braka jeste da čovjek razvede ženu u čistoći u kojoj nije spavao sa njom. Šta to znači? Žena ima mjesečnicu. Onog momenta, šta znate, znate li šta znači mjesečnica? Inače, e, znači tamo sa te, kako se to zove medicinski, onaj, anatomijske neke strane, znači medicinske. Šta je mjesečnica? Mjesečnica je pokazatelj da ta žena nije trudna. Jasno. Nakon mjesečnice dolazi period čistoći. E, ako u čistoći nisi nikako spavao sa ženom, u toj čistoći možeš razvesti. Zato što se zna njen stomak je čist od tebe i nema nikakvog djeteta od tebe u tom stomaku. Ako si samo jednom spavao sa ženom u mjesečnici, u periodu čistoći, ne smiješ je razvesti dok ne dođe prva mjesečnica, završi mjesečnica, nastupi čistoća, u čistoći je smiješ pustiti. U nas puku ahiju film, žena mu nije posodila pitu, odmah u istom momentu je razveden. Jel sa njom spavu? Nisi spavu. Jel čista? Jel u hajzu? Jel u nifasu? Njemu je šeitan proklicao mozak i ovdje fontana radi i on ne razumije ništa. To je haram, zabranjeno da čovjek na takav način Boži poslanik kada mu je došao vjesnik da je Ibnu Omer pustio ženu u mjesečnici. Naljutio se, naljutio se. Pa je naredio da je vrati. Tako da znači poigravanje s tim propisima je opasno. To je prva stvar, razvođenje u slučaju da je žena čista. I druga stvar, Znači, novotarski način jeste da je razvede u periodu mjesečnice, znači dok treći, teče mjesečnica, on je razvede. To je neispravno. Da je razvede u periodu čistoće kad su već spavali, ima spolni odnos. I treća stvar, da je razvede odma sa više razvoda. Jer čovjek ima tri razvoda. Ali nekome se toliko požuri da ostavi ženu, odmah joj sve tri rapalno ispucava. I onda preko stranom skonta kad vidi kako mu njegova mala čerkica plaće pored njega i pojde mu živce, on za tri dana dođe i zove daju, e, li kako da je vratim, pa ja sam bio lud, pa sam poludio, pa sam ljud ja ne znam šta sam rekao, ja donijeću papir da sam skroz neuračunljiv i prije braka i poslije braka, poludio sam uvijek bio, samo da je vratim. Ali kad je trebalo tri rafalno ispucat, on ekstra, gruha, rafalno. Zato je šerijat učinio jednom u periodu dok je žena čista. U kojem čovjek nije imao sa njom odnos. To je znači sunijski razvod braka. Propisi bračne intime, o tome možete pročitati u crvenom priručniku. E, Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Što se tiče Kopivanje stopala kod ženi, pogotovo kad se izlazi napolje, većina učinjaka kaže da je stopalo avret. I stopalo treba prilikom izlaska iskući žena pokrije. U namazu postoji jako razilaženje. Ja lično smatram da ženi nije za pokriju namazu stopala, ali ako je pokrije dobro je postupila. To je jedna stvar. Druga stvar, studiranje u razredima u kojima su izmješani muškarci i žene. Znači, više se to odnosi na žene, ali i na muškarce isto negdje da muškarac studira ginekologiju, pa da bude ginekolog. Znači, čovjek ako će studirati u razredu koji je pomiješan, treba da ispuni sljedeće uvjete. Prvo, da je ta struka koja se, koju je upisao, da je potrebna. Druga stvar, ako je u pitanju žena da se ne miješa s muškarcima, osim što je potrebno i obrnuto. Znači, žena kada je u razredu ili muškarac kada je u razredu sa ženama, da svodi sve kontakte sa suprotnim spolom na minimum. Treća stvar, kad vidi da mu je pošao iman curit dole ko sagoreno ulje na karter, onda ispisuje školu jer mu je vjera preća od školi. Znači da prati svoje stanje imansko, ako mu počinje dola šetan, kaže, jest ona kolegica tamo ko avion napucana, ja bi počeo možda pratiti da vidim gdje kuća pa da vidim da popijemo zajedno kafu. On je znači prolupo, treba mu generalka, ta generalka se zove popravljanje imanskog stanja. Ja sam pročito uvjete rada ženi, ne znam gdje ste i bili. To sam rekao, nema miješanja. Normalna stvar, žena koja sad ode predavati u školu, ona se mora miješati u školu s muškarcima, ali miješanje da ne sjedi i sa direktorom, ona njemu sekretarica i njih dvoje zaključaju, onaj kako se zove, zaključaju kancelariju i njih dvoje sami u kancelariji. Ali žena koja je profesorica u školi, ona se niski ne osamljuje, a to miješanje, to je neizbjeno. Ti ćeš miješati se u tramvaju, ti ćeš se miješat na baščaši, ti ćeš se miješati u prodavnici sa prodavačicom. Znači, ne može se to tako shvatati.